Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Շիպման գծում պահպանվել է հարաբերական անդորը ավարտվեց Ֆրանցիսկոս Պապի այցը առաջին քրիստոնյա երկիր։ Սերբազան քահանայապետի այցը Հայաստան իր վրա է հրավիրել համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Քաշաթաղի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքահավաքը։ Այսօր իրին գիշի գյուղում աշխատանքային Երուսաղեմը։ Ադրբեջանը նպատակ ունի խաղաղ ճանապարհով իրականացնել խնդրի լուծումը։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունում Գերմանիայի, Բելգիայի, Ֆրանսիայի հավաքականները դուրս են եկել 1/4 եզրափակիչ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Հունիսի 26-ի լույս 27-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից հիմնականում խախտվել է հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիարժեք վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Երորյա այցով Հայաստան ժամանած Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ավարտեց այցը առաջին քրիստոնյա երկիր եւ վերադարձավ Հռոմ։ Երեք զվարթնոց օթանավակայանում տեղի ունեցավ Հռոմի Պապի հրաժեշտի հանդիսավոր արարողությունը։ Նրան հրաժեշտ տալու էին եկել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը առաջին տիկնոջ հետ, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, այլ պաշտոնյաներ։ Ֆրանցիսկոս Պապը կիսվել է հայաստանյան այցից իր տպավորություններով եւ շնորհակալություն հայտնել ընդունելության համար։ Ուրախ եմ Հայաստան այցելելու համար։ Մի երկիր, որը առաջինն է ընդունել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն եւ շնորհակալ եմ բոլորին ընդունելության համար։ Սրբազան քահանայապետը վերջին պահին որոշել է փոփոխություն մտցնել նախապես պատրաստված իր ելույթում անվանելով ցեղասպանություն բառը։ Այս հունիսի 24-ի ելույթի մեջ սկզբում այդ բառը չկար, դա ճիշտ է։ Ես ավելացրեցի դա։ Ես արեցի դա միայն նախագահի ելույթի տոնայնությունը լսելուց հետո, նաև հաշվի առնելով իմ անցյալը այդ տերմինի ընկալման վերաբերյալ, եւ Սուրբ Պետրոսի տաճարում անցյալ տարի այդ բառը հրապարակային օգտագործելուց հետո այժմ արդեն շատ տարօրինակ կլիներ գոնե նույն բանը չկրկնելը բայց այդտեղ ես կցանկանայի ընդգծել մեկ այլ կողմ։ Գերտերությունները իրենց հայացքները թեքել էին մի կողմ այս եւ մյուս երկու ցեղասպանությունների ժամանակ։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ որտեղ էր հայկական հարցը իր կարևորությամբ պետք է սա ընդգծել եւ պատմական հարց է պետք ուղղել նրանց ուր էիք նայում դուք հզոր պետություններ ասել է ֆրանցիսկոս պապը հայաստանից դեպի հռոմ թռիչքի ընթացքում Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը անդրադարձել է Հռոմի Պապի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր այցելությանը ցեղասպանության մասին արած հայտարարություններին, դրանք որակելով ցավալի։ Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից 2016 թվականի հունիսի 24-ից 26-ին Հայաստան կատարած այցի ընթացքում այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան այցը 1915 թվականի դեպքերի առնչությամբ ցավալի հայտարարություններ անելը հայ կաթողիկոսի հետ ստորագրած համատեղ հայտարարության մեջ 1915 թվականի վերաբերյալ անընդունելի հայտարարություններ անելն ու վերադարձի ճանապարհին ապացուցված սուտ եւ զրպարտող հայտարարությունները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս 1915-ի վերաբերյալ պատմական իրողությունների ու իրավունքի հետ կապ չունեցող հայկական մեկնաբանություններին նրա կապվածությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Հայաստանում ՊԱՊ-ի ելույթին եւ ցեղասպանություն եզրույթը արտասանելուն արձագանքել էր միջազգային մամուլի ստվար հատվածը, ընդգծելով, որ Ֆրանցիսկոս Պապը վերահաստատել է 1 տարի առաջ արած իր հայտարարությունը՝ Թուրքիայի իրագործած կոտորածը ցեղասպանություն որակելով եւ կրկին վտանգելով Անկարայի հետ հարաբերությունները։ Դրանից հետո Թուրքիայի փոխվարչապետը արձագանքել էր Ֆրանցիսկոս Պապի հայտարարությանը, նշելով, որ դա արտացոլում է Պապի խաչակիր մտածելակերպը։ Վատիկանը պատասխանել է Թուրքիայի փոխվարչապետի այդ հայտարարությանը նշելով, որ Հռոմի Պապը պատերազմների կողմնակից չէ, նա երբևէ խաչակրած արշավի չի ելել։ Նա փորձում է ոչ թե պատերազմել, այլ խաղաղություն կառուցել։ Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը Հայաստան այցից հետո խոստացել է ադրբեջանցիներին պատմել այն ճշմարիտի մասին, որ տեսել է։ Ես կխոսեմ ադրբեջանցիների հետ այն ճշմարիտի մասին, որը տեսել եմ, նրա մասին ինչ զգացել եմ, եւ ես նաեւ կքաջալերեմ նրանց։ Ես կասեմ ձեզ հետեւյալը. մի փոքրիկ հողակտորի համար խաղաղություն չհաստատելը որովհետև դա մեծ խնդիր չէ, ինչ որ մոտ բան է նշանակում, այնպես չէ։ Սակայն ես ասում եմ բոլոր հայերին եւ ադրբեջանցիներին, Գուցե նրանք չեն կարողանում համաձայնության գալ խաղաղության հաստելու ուղիների հարցում, եւ այս խնդրի շուրջ նրանք պետք է աշխատեն։ Սակայն ես չգիտեմ, թե ինչ ասել։ Այս պահին հենց դա է բխում իմ սրտից՝ միշտ դրականորեն փորձել գտնել կենսական լուծումներ, որոնք առաջ են տանում, ասել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Վերջին տվյալներով Քաշաթաղի շրջանում կատարվել է 8784 հեկտար հացահատիկայինների բերքահավաք։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեջ արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Որիցորեն 3107 հեկտար, տարի 5677 հեկտար։ Համախառն բերքը կազմել է 21065 տոննա, միջին 24 ցենտներ հեկտարի բերքատվությամբ։ Հունիսի 25-ին ԼՂՀ վարչապետ Իշխանազորում անցկացրեց խորհրդակցություն հարավային թևի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Ինչ այդ Թոմասարում վարչապետը ծանոթացավ երկհավաքի աշխատանքների ընթացքին, զրուցեց հողօգտագործողների հետ, հետաքրքրվեց երկարծության արդյունքներով, խնդիրներով, երկի որակով եւ այլն ապա Իշխանադորում այցելեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վիճակախաղի արդյունքներով կառուցվող բնակելի նոր թաղամասի շինհրապարակ։ Այդ վարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը ներկայացնելով նոր թաղամասի ապագան ասաց. «Շուտով կավարտենք շինարարական աշխատանքները, կունենանք 18 բնակարաններ, որից 10 երեքսենյականոց առանձնատները կտրվեն բազմազավակ ընտանիքներին»։ Բազմաբնակարանոցից երեք բնակարան կհատկացվի զինվորականներին, 5 երիտասարդ ընտանիքներին։ Շրջակազմի աշխատակազմի գյուղվարչապետ Լևոն Սիմոնյանը ներկայացրեց աշնանացանի, գառնանացանի եւ երթավաքի ընթացքը, անդրադարձավ նաեւ հունիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը տարածաշրջանում տեղացած առատ անձրևներու կարգի պատճառած վնասներին։ Ելույթներից հետո ներկաները հարցեր եւ առաջարկություններ ուղղեցին եզրի վարչապետին շրջակազմի ղեկավարին կարևորվեց ռոռոկման ջրատարների բարեկազմման խնդիրը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մարտոնո շրջանի Գիշի գյուղում այս օրերին աշխատանքային երուզեր է, պատմում է Յուլիա Վանյանը։ Մեր այցի օրը գյուղում պարապ մարդ չտեսանք, անգամ տներում մարդ չկար։ Գյուղապետ Աշոտ Հայրապետյանն ասում է, որ բոլորը դրսում են, ապրիլյան մարտերը գյուղացու գործը հետ է գցել, աշխատանքը կուտակվել է։ Երկու ուրաշապ պատկազդելա, խանգարալա, որովհետև ջայլա չեր գործանում, գործմորձ լողտված դիրքեր մեր Գիշիի բնակիչների եկամտի հիմնական աղբյուրը հողն է։ Հիմնականում հացահատիկային մշակաբույսեր են ցանում։ Այս տարի 350 հեկտար ցորեն, 35 հեկտար գարի են ցանել։ Գարին հնձել վերջացրել են, շուտով կսկսեն ցորենի բերքահավաքը։ Աշոտ Հայրապետյանի խոսքով հնձի ժամանակ գյուղտեխնիկան չի հերիքում։ Խոտ հնձիշն ունենք միջոցակ, դա լավարում է, բայց կոմբայն երկու հատ է։ Նա դրանից պահանջում ենք օգնում անեն։ Անասնապահությամբ զբաղվելու համար գիշին հարմար չէ, արոտավայրեր չկան։ Անասնապահությամբ զբաղվողներ կան իհարկե, բայց անասնակերի ձեռքբերումը խնդիր է։ Տնամերձերում տարբեր տեսակի բանջարեղեն են աճեցնում, բայց միայն սեփական կարիքները հոգալու համար շուկա չեն հանում։ Նույնիսկ այգիների բերքը քիչ է շուկա հանելու համար։ Գուրը կա, խաղ կա, խոզերի այգի կա։ Համանուն իրացնելը իրացում էլի։ Զավալն չկար, հաստորեն, դե, ամեկը քիչ-քիչ։ Արի, իրացել։ Խաղակցաբել զբաղվում, բայց անցյալ տարի 50%-ով վարվել է։ Այգիները վարվել է։ 5-6 ամիս առաջ սկսվել ու մինչ այսօր շարունակվում է փողոցների խճապատման գործը։ Դեռ 2000 մետր ճանապարհ կա խճապատելու։ Գիշին բավականին ձգված, փռված գյուղ է։ Դա նաև դպրոցականների համար է խնդիր առաջացնում։ Մեր դիրքը ձև եղել 3 կիլոմետր։ Ձգված է դպրոցն է դիրքը ումա։ Ճանապարհին գալիս է քնում լի բայց ուզում ենք վերենք ստատարական դպրոցը, հստակ կհաջողի։ Գյուղապետի խոսքով գիշիում մարդիկ աշխատասեր են ու հենց դա է գյուղի առաջընթացի գրավականը։ Ճիշտ է, երիտասարդների մի մասը սեզոնային աշխատանքի համար մեկնում է Ռուսաստան, բայց ընտանիքներն այստեղ են։ Գիշիում լավ գիտեն, հողի հետ աշխատողը, եթե աշխատասեր եղավ, սոված չի մնա, համոզված է Աշոտ Հայրապետյանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մենք չգիտենք, թե ով է սկսել զինված բախումը այս տարվա ապրիլի սկզբին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, ասել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Որքան էլ մենք ցանկանանք իմանալ, թե հատկապես ինչպես է ամեն ինչ սկսվել, դա հնարավոր չէ։ Մենք չունենք ներկայացուցիչներ շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին, որոնք կարող էին նման գնահատական տալ։ Այս հարցում որոշչապով կարող է օգնել մեր կողմից քննարկվող միջոցառումներից մեկը՝ հետաքնության մեխանիզմների ներդրումը, սակայն շատ բարդ է ողջել, թե ինչպես է իրականում ամեն ինչ կատարվել, նշել է Ուորլիկը։ Նրա խոսքով հավաստի հայտնի են միայն բախումների հետևանքներն ու հարյուրավոր զոհերի արկայությունը, այդ թվում խաղաղ բնակչության շրջանում։ Հենց դրա համար էլ հրադադարի պահպանումը առաջնայնություն է, քանի որ հակառակ դեպքում լայնածավալ հակամարտության հավանականությունը չափից մեծ է, նշել է դիվանագետը։ Ռուսաստանը առաջիկա օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեկացուցիչներին կտեղեկացնի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ Սանկտ-Պետերբուրգում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպման արդյունքների մասին։ Այդ մասին Ռիա Նովոստին հայտնել է Կրեմլի աղբյուրը։ Ժնևում այսօր Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի Ամերիկայի, Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի գրասենյակի ղեկավար Ջիաննի Մագազենին եւ ներկայացրել Արցախի դեմ Ադրբեջանի դաշնությունները։ Նա ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակին է ներկայացրել ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի նախաձեռնած ռազմական ագրեսիայի ընթացքում Արցախի հանրապետության քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ կատարված մարդու հիմնարար իրավունքների խախտումները, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկուցում տեղ գտած դաշնությունների կոնկրետ օրինակները։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանան գծել է, որ ազգությամբ հայերի նկատմամբ ատելություն եւ բռնություն սերմանող ադրբեջանական ագրեսիվ քաղաքականությունը կործանարար է միջազգային քաղաքակիրթ որոշ իրավապաշտպան համակարգի համար։ Այդ քաղաքականությունը Ադրբեջանում խրախուսվում է պետական մակարդակով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ավանդույթի համաձայն այս անգամ էլ սկսել է հրաժարվել մայիսի 16-ին Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ ձեռք բերված համաձայնություններից։ Ելույթ ունենալով մի խումբ զինվորականների առաջ Ալիևը կրկնել է բազմիցս ծեծված անհեթեթ հայտարարությունները այն մասին, թե Ադրբեջանը իբր իր պատմական հողերում թույլ չի տա հայկական երկրորդ պետությունը ստեղծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հարցը երբեք բանակցությունների թեմա չի եղել, եւ որ իբր խնդիրը կարող է լուծվել միայն փուլային ճանապարհով։ Նա ասել է, որ ինքը չի համաձայնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունները շարունակելու համար ադրբեջանական եւ արցախյան զորքերի շփման գծում հրադադարի խախտումները վերահսկող մեխանիզմ եւ դիտորդներ տեղակայելու մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի պայմանին որ իբր այն չի ընդունվել եւ մեկ անգամ եւս սпарնացել է որ բանակցությունները սառեցվելու կամ խախտվելու դեպքում իրենք կդիմեն ուժային լուծման Ադրբեջանական կողմը եւ անձամբ ես բազմիցս ասել ենք, որ մենք կարող ենք տվյալ հակամարտությունը կարգավորել միայն փուլային ճանապարհով, քանի որ այլ կերպ հնարավոր չէ։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, ապա դա ապագայի գործ է։ Իհարկե որոշակի կարգավիճակ կարող է լինել։ Ադրբեջանի կազմում արկա է Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Այն ունի ինքնավարության կարգավիճակ։ Եվրոպայում այլ երկրներում կան պրոգրեսի եւ տարբեր կարգավիճակներ, սակայն այդ կարգավիճակը չպետք է խախտի մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի հետ բանակցելիս միշտ պետք է փայտը մի ձեռքում պահել։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը անդրադառնալով Ալիևի հայտարարությանը։ Սուտը երբեմն քաղաքականության մեջ տեղ ունի, սակայն ստի եկեղեցիքի վրա կառուցվող ադրբեջանական քարոշությունը մի օր փլվելու է հենց Ալիևների գլխին, այնպես ինչպես մի անգամ արդեն փլվել է մեկ այլ Ալիևների։ Վերադառնալով հակամարտությանը նշեմ, որ բանակցային իմիտացիան միայն Ադրբեջանի ձեռագիրն է։ Մենք միշտ կառուցողական ու փողզիջումային քաղաքականության կողմնակիցն ենք եղել, իսկ իմիտացիայի միակ հեղինակը եղել եւ մնում է Ադրբեջանը։ Արտակ Զաքարյանը նշել է, որ հետին թվով բացատրություններն ու Հայաստանի ուղությամբ հերթական հոխորտանքը հղելը վաղուց արդեն ծանոթ սցենար է։ Մարզասերների համար Եվրոպայի առաջնության 1-8 եզրափակում Գերմանիան 3 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Սլովակիայի դարպասը դուրս գալով քառորդ եզրափակիչ։ Քառորդ եզրափակում Գերմանիան կմրցի Իտալիա, Իսպանիա զույգի հաղթողի հետ։ Բելգիայի ընտրանին 4-0 հաշվով առավելության հասնելով Հունգարիայի ընտրան նկատմամբ մրցաշարի 1/4 եզրափակում ուժերը կչափի Ուելսի հավաքականի հետ։ Իսկ հա Ֆրանսիան 2-1 հաշվով հաղթելով Իռլանդիայի հավաքականին կմրցի Անգլիա-Իսլանդիա զույգի հաղթողի հետ։ Բուխարեստում ավարտվել է ըմբշամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը։ Մրցակցորդ դուրս եկած հայ ազատ ոչային ըմբիշներից 84 կիլոգրամ քաշային Սարգիս Սովսեփյանը բրոնզե մեդալի համար պայքարում 4-1 հաշվով հաղթել է թուրք Սեմիհ Յազեչին եւ նվաճել բրոնզե մեդալ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։